իսկ իրենցը ոչ, չգիտես, չգիտեի ինչպես ինչ խոսել, ինչպես փարատել կամ հույս տալ։ Մարիամ Աբրամյանն է Արցախցի կին եւ մայր, ով կիսվում է պատերազմի ժամանակ ցանոթների ընկերների գրած կորստի եւ իր ապրումների մասին։ Ինչպես շատերիս, այնպես էլ Մարիամի համար պատերազմը սկսվեց հանկարծակի։ Բոլորս էլ սովորականի նման քնում էինք հաջորդ օրը որ խաղաղ օր անցկացնելու ակնկալիքով, բայց բոլորովին այլ շրջադարձ կատարվեց եւ մի քանի օրից հետո շատերը տեղափոխվեցին, սակայն մենք հենց նույն օրը տեղափոխվեցինք, բայց չիմանալով, որ այդքան երկար կտևի, այն ակնկալիքով, որ մի քանի օրից կվերադառնանք, այստեղ թողնելով մեր ընտանիքի արական սերի ներկայացուցիչներին ու տենց մենք էլ որ เป զի փորձելով մի կերպ մեզ օգտակար զգալ, ինչ որ չափով օգնել արդեն միջնորդ կազմակերպությունների միջոցով խմբի շատ կանանց ենք օգնել, թե հագուստով, թե սնունդով, ցանկացած ինչ օգնություն եղել է, անընդհատ խմբում կիսվել ենք ու շատ կանայք հենց խմբի միջոցով այդ դժվար պահերին կարողացել են դիմակայել այդ դժվարությանը բացի նյութականից այդ հոգեբանական մեծ կապվածություններ, որ հենց մենք Արցախի մայրիկներից անընդհատ քաջալերում էինք իրար, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ เป զի չհուսահատվեն, քանի որ այդ ընթացքում նաև շատ հարազատներ ունեինք խմբից, ովքեր հենց խմբի անդամներ, ովքեր արդեն կորցնում է, կորցրել էին իրենց ամուսիններին, ծնողներին, շատ դժվար էր այդքանի մեջ մեջ փորձել մի ինչ որ լույս փռել դե բայց ինչքանով որ ստացվում էր փորձում էինք Խումբը, որի մասին հիշատակում է Մարիամը, արդեն մի քանի տարի է Facebook-յան տիրույթում գործող Արցախի մայրիկների ակումբ խումբն է, որի կառավարմամբ նաև Մարիամն է զբաղվում։ Այն արցանց հարթակ է, որը միավորում է Արցախում ապրող մայրիկներին։ Երեխաների հետ կապված ցանկացած անհասկանալի հարցի լուծում կարելի է գտնել այնտեղ։ Անընդհատ միշտ հետևում էի առողջապահական տարբեր հոդվածներ էի ընթերցում հաշվապահության այդ զուգահեռ ազատ ժամանակ, երբ ունենում էի տարբեր բժիշկների եթերներ էի լսում, միշտ դա ինձ հետաքրքրում էր առողջ ապրելակերպը, տարբեր հիվանդությունների բուժումներ եւ այլն։ Ու այդպես պատահական մայրիկների ակումբ խումբ հravirեցին, որտեղ արդեն Արցախի մայրիկներն էին կիսվում իրենց փորձով, հատկապես երեխա ունենալուց հետո արդեն բնագավառը փոխվեց, ինձ արդեն սկսեց հետաքրքրել զուտ երեխաների հետ կապված մանկաբուժությունը, երեխայի խնամքը, հոգեբանությունը եւ այլն, ու հետաքրքիր էր, որ հենց մեր շրջապատում ապրող աղջիկները կանայք են կիսվում փորձով ու այդպես էլ ակտիվությամբ մի քիչ երևի ավելի տարբերվեցի մնացածներից ու Լիլիթից առաջարկ ստացա դառնալ խմբի ադմինիստրատոր, սիրով ընդունեցի Իհարկե, սկզբնական շրջանում դժվար էր, քանի որ եթե մի բանով փորձում էիր խորուրդ տալ, օգնել մեկ այլ մայրիկի, մի ուրիշ կերպ էին ընկալում, դա ընդունում էին որպես իրենցից ոնց որ առավելություն։ Դե բայց արդեն սկսեցին հարմարվել մենք էլ սկսեցինք հարմարվել, որ մեր շրջապատում բոլորը չէ որ մեր նման են, արդեն սկսեցինք ընդունել նրանց այնպիսին, ինչպիսին կան ու հետո սկսե տենդենս նկատեցինք դեպի լավը, տարիների ընթացքում մտածելակերպը փոխվեց, արդեն մայրիկները սկսեցին ընդունել խորհուրդներ, իրենք էին ավելի հմտանում ու նույնիսկ իրենք էին խոր ճիշտ խորհուրդներ տալիս, կիսվում փորձով ու Մեր խմբի առավելությունը կայանում է նրանում, որ ընդգրկել ենք նաև բժիշկների, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի հաստատել, ասենք, եթե մենք մի խորհուրդ ենք տալիս, անպայման նշում ենք բժշկին, բժիշկը հաստատում է կամ միանգամից ենք բժիշկներին նշում, հաստատում են, ինչը ավելի մեծ վստահություն է առաջացնում խմբի եւ իհարկե խմբի ղեկավարների հանդեպ։ Ծնողավարությունը, տարբեր մայրերի փորձն ու իհարկե որակյալ մասնագետների խորհրդատվությունը միախմբում են մեկ հարթակում։ Մարիամի խոսքով նկատել են Արցախում ապրող մայրիկները մեծ պատասխանատվությամբ են ընդունում հայաստանաբնակ բժիշկների խորհուրդները։ Հայաստանյան բժիշկներ են հիմնականում ճիշտ եք նկատել, Հայաստանից ենք ընդգրկում, քանի որ մի տեսակ մեր արցախցիներից մոտ հայաստանյան բժիշկների հանդեպ վստահությունը ավելի մեծ է ու եթե այստեղ էլ ինչ որ մի խնդրեմ է լինում, շատերը գնում են հենց Հայաստանում բուժվելու եւ կան խնդիրներ, որոնք օրինակ հնարավոր է on-line խորհրդատվության միջոցով օրինակ նկարներ են տեղադրում ինչ որ մի խնդրեմի հնարավոր է լինում լուծել, բայց հիմնականում մեր բժիշկները զերծ են մնում on-line հենց բուժում, դեղեր նշանակելուց։ Ուղղակի խորհուրդ են տալիս կոնկրետ այդ եթե հնարավոր է լինում այդ փուլը սկզբնական այդ շրջանը, որ เป զի խնդրեմը չխորանա, հենց ճշգրիտ ուղղորդում են ծնողներին։ Մարիամը երեք երեխաների մայր է, երկվորյակ տղաներ ունենալու լուրը անսպասելի էր պատերազմից անմիջապես հետո։ Գիտակցում է ինչ մեծ պատասխանատվություն է Արցախում մայր լինելը։ Տղաներ դե չգիտեի, սկզբում գիտեի, որ բալիկներ եմ ունենալու, չգիտեմ, կանխատեսում է, որ պարտադիր մի տղա, մի աղջիկ է լինել, երևի շատ է ուզում դրա համար։ Դե ուրախացա ճիշտն ասած, որովհետև զույգ բալիկներ ունենալը մի այլ տեսակի հաճույք է, ինչում առավել եւս հիմա համոզվել եմ հատկապես որ մեր Գերդաստանում չկար, մեզ համար դա նորություն էր, մեր բոլորիս համար համ անակնկալ էր, համ այսպես ասած բոլորը անհամբեր սպասում են, թե այդ ինչպես պետքա լինի երկու փոքր միաժամանակ խնամել։ Դե բայց մտքովս նաև անցնում է, որ դժվար է լինելու երկուսը միաժամանակ, չնայած առաջին երեխան երեխաները չեն, առաջին այսպես ասած հղիությունը չէ, բայց դրան էլ ես համակերպվում։ Դա էլ մի ուրիշ հաճույք է, իհարկե, մեծ դժվարությամբ, բայց դե որ ստենց նայում եմ երկուսը միաժամանակ, հատկապես որ միաժամանակ է ճպտում են այդ սախ խնդիրները, բան իսկույն մոռանում ես։ Ես է, ես այդպես էի ուզում, բայց այնպես ստացվեց, որ ընտանիքի բոլոր անդամներն էին կողմ։ Իհարկե, մտքեր կային պատերազմից և, հենց մի ամիս կամ երկու ամիս հետո արդեն մտքեր էին առաջանում գուցե գնանք հատկապես երբ արդեն իմացա որ բալիկի եմ սպասում բայց այդ մտքերը ուղակի անորոշության այդ անվտանգության նկատառումներից ելնելով էին միայն հոգով սորտով ես չէի ուզում այս կոնկրետ ես չէի ուզում որ เป զի տեղափոխվենք բայց լավ է որ այդ մտքերը այդ մտքերը նաև ամուսնուս մոտ սկսեցին ի հայտ գալի վերջո ինքն էլ որոշեց որ դեռ մնում ենք չեմ կարող ասել հետագայում ինչ կլինի բայց ներկա պահին ես ավելի լավ տեղ չեմ պատկերացնում շատ եմ ուզում այստեղ ապրել իհարկե մեծ մտավախությամբ հատկապես երեխաներիս պահով բայց մեծ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լինեն մայր հատկապես տղաների։ Ես չգիտեմ, երևի մեր երկրում ավելի շուտ Արցախում է, որ լսում են հատկապես այս պատերազմից հետո, որ տղա եք ունենալու, իսկ իմ պարագայում երկուսը միաժամանակ եւ ուրախություն էր ինձ համար ճիշտն ասած եւ տխրություն ու էլի մտքովս անցնում էր գուցե մի 20 տարի հետո էլի նույն ճակատագիրը կրկնվի, բայց դե ինչպես ասում են, փորձում եմ լավատես լինել եւ մտածել, որ նրանք չեն անցնի այն ամենի միջով, ինչի միջով մենք ենք անցել։ Սպասումը, կարոտը, հարազատի, տամուսնուտ, ընկերոջը չտեսնելու վախը հաղթահարելը դժվար էր։ Իր ապրածի մասին նախընտրում է քիչ պատմել։ Ամուսինն ու եղբայրը հայրենիքի սահմաններն էին պաշտպանում եւ իրենց տուն վերադառնալու եւ ընտանիքը նորից միասնական տեսնելու երազանքը։ Ինձ թվում է այդ ամենավատ միտքը ցանկացած կնոջ, քրոջ մոր մտքով էլ անցնում է, որովհետև այն արդեն գնալով շրջանակը սեղմանում էր, ինչքան օրերը շատանում էին, այնքան ավելի շատ ծանոթներ էին ցավոք զոհվում, վիրավորվում ու նաև իմ մտքով էլ էր դա անցնում ու այդ ամենավատ միտքը անցնում էր հենց առավոտյան զանգից, երբ ես եղբորս կինը հերախոսները ձեռքից ամեն առավոտ սպասում էինք զանգին։ Հենց այդ զանգը գալիս էր, վերջ, այդ օրը արդեն մեզ համար կայացած էր, չնայած եթե բանը լիներ, կարող էր նաև զանգից հետո լիներ, բայց մենք միշտ առավոտյան այդ զանգին էինք սպասում ու չգիտեմ, ինչպես նաև ցանկացած կին ես նույնպես մտածում եմ, որ չէ, դա դե ամեն ինչ լավ է լինելու, մեկ է, ամեն ինչ լավ է լինել, բայց դա բախտի բան էր, այսպես ասած, իմ բախտը ուղակի բերեց այդքան մի բան, քանի որ այստեղ գտնվող ցանկացած ոգ արդեն իսկ այս կյանքի համար կռիվ էր տալիս sense ասած ու հարցական էր նրա հետագա ապրելը, ճակատագիրը։ Ուղղակի այդպես մեր բախտը բերեց, ես այդպես կբնութագրեմ։ Սեղմված, կիսատ հայրենիքում են, պատասխանատվությունը մեծ է։ Գիտակցում է, որ վտանգը ամեն օր է արկա, բայց պատերազմից հետո վերափոխված արժեքներ ունի։ Սկսեցին գնահատել ցանկացած օր, պահ, որը ապրում ես քո հարազատ մարդկանց հետ, գիտակցում ես, որ կարող է դա լինի վերջինը ու կապ չունի, որ իբր պատերազմը ավարտվել է, այս բոլոր իրադարձությունները, որոնք միջև հիմա են ընդունում, միջև հիմա են կատարվում, ամեն մեկի ներսում հենց այդ մտավախություններն են առաջացնում ու փորձում ենք ապրել այսօրվա օրով ուրախանա թեկուզ ամենաչնչին բաներով ու արդեն սկսում ես գնահատել մարդկային հարաբերությունները ավելի շատ որովհետև ամեն ինչը անցողիկ է, մարդիկ արդեն ամեն ինչը ընկործել է, սկսած տուն, տեղ, հարազատ ու զգում ես, որ միայն դա է մնում։ Հենց այն ինչը որ դու կարողանում ես ստեղծել մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների ընթացքում։ Շատ էի նախկինում օրինակ բծախնդիր, ամեն մի մանրուքի համար թեկուզ չգիտեմ, կարող է անկապ նկատողություն անեմ կամ չգիտեմ ամեն առումով, ընտանիքից սկսած, մնացած բոլոր հարազատներից վերջացրած, բայց հիմա այլ կերպ եմ մտածում ու ինչպես ասում եմ, փորձում եմ ապրել այսօրվա օրով շատ չեմ խորանում ցանկացած հարցում, փորձում եմ ամեն ինչ թեթևակի նայել, որովհետև ինչպես ասում են, ապագան անորոշ է ու փորձում եմ ապրել ավելի ուրախ Ուրախ, բայց եւ չմոռանալով ոչ հանուն այդ ուրախության ընկածներին, ոչ էլ նրանց հարազատներին։ Փորձում էինք մտերմությամբ կողքին հենց լինելով առանց ոչ մի բառ խոսելով փորձում էինք այդ այնպես անել, որ մի քիչ գոնե իրենք իրենց այդ ցավի մեջ հույս տայինք կյանքը շարունակելու համար հետո արդեն ամիսներ հետո և, զգացել ենք, որ հենց դա էր ամենակարևորը, իրենց կողքին գտնվելը ու կարծում եմ դա պետք է անենք մեզանից յուրաքանչյուր ոգ, եթե ցանկացած գոնե մեկը ցանկացած մի զոհված կնոջ, քրոջ կամ ծնողին գոնե ժամանակ առ ժամանակ հիշի ուշադրության կենտրոնում պահի, ինձ թվում է իրենք արդեն անընդհատ չեն զղջավոր իրենց հարազատները հենց այնպես չեն զոհվել։ Պատերազմից հետո թշնամիներով շրջապատված լինելը եւ հայրենի տան կան չհակասել են իրար եւ որոշում կայացնելը բարթել։ Բոլորն իրենց որոշումների մեկնաբանությունն ունեն։ Մարիամն այսպես է բացատրում Արցախում ապրելն ու 3 երեխա մեծացնելը։ Բոլորը սկսենք մտածել արտագաղթի մասին, բարձր որ արդեն Արցախը ի վերջո կհայաթափի եւ հենց դա է ճշնամու երազանքն է։ Ինձ թվում է հենց սա մեր պայքարի լավագույն միջոցն է։ Մեր կողքին ակտիվ քաղաքացի, գիտակ, երեք երեխաների մայր Մարիամ Աբրահամյանն էր։